D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. D'Thema vun haut ass d'Léift. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Léift ass e Wuert wat een oft an de Bahá'í Schrëften erëmfënnt. Net nëmmen an de Bahá'í Schrëften. Léift ass eng vun den Dugenden, déi esou noutwendeg an der Erzéiung ass. Dofir hunn ech mer fir dës Sendung e Buch mat bäigeholl, an deem et ëm praktesch Kannererzéiung geet. Et baséiert op deenen Dugenden, déi ee bei sech fërdere soll. An zwar fir all Woch eng Dugend. Léift ass sech em ee suergen, no bei engem wëllen ze sinn a wëlle matginn. Léift ass d'Kraaft vun der Unzéiung. Et ass en extraet Gefill, wat eist Häerz fëllt. Leit gären hunn, heescht si mat extra Suerg behandelen, well si sou vill fir eis bedeiten. Et kann ee Léift an engem Laache weisen, d'Manéier, wéi ee schwätzt, wéi een eppes mécht a wat ee mécht oder einfach een an den Aarm huelen. Léift heescht och sech an den aneren erafillen a sech Suerge maachen, wat si fillen. Léift heescht deen aneren akzeptéieren, wéi en ass. Et kann ee léif mat frieme Leit sinn, andeem een einfach ëm si besuergt ass an hinne léif Gedanke schéckt. Léift heescht mat anere Leit esou ëmgoen, wéi ee gär selwer hätt, dass si mat eis ëmginn, mat Suerg a Respekt. Am Buch gëtt all Dugend kuerz duerch en Zitat an e klengen Text virgestallt. Hei e puer Stéchprouwen aus dem Buch, Wat ass Léift? Firwat aner Leit gär hunn? Ouni Léift giffe mer eis eleng fillen. Léift ass ustiechend. Wann ech Gott gären hunn, Kann ech och seng Léift fir mech spieren? Wéi kann ech aner Leit gär hunn? Wourunner gesinn ech, dass ech an der Dugend Fortschrëtter maachen? A wéi géif Léift ausgesinn, wann, an da kommen eng Rei Situatiounen aus dem Alldag, wéi zum Beispill, wéi géif Léift ausgesinn, wann ee eppes wëllt fir säi Papp maachen, well e krank as? huet. Oder well ee gär engem weist, dass een e gär huet. The Family Virtues Guide Op eng einfach Aart a Weis dat Bescht aus eise Kanner maacht, bréngen vum Linda Kavelin Popov ass den Titel vum Buch. Méi Info doriwwer entweder bei eis oder um Internet ënnert www.bcbg.lu. Penguin Punkt Com. A fir ofzeschléissen e kuerzen Text op Franséisch aus de Bahá'í Schrëften zum Thema Léift. Sois assuré que l'amour est le secret de la sainte loi de Dieu, la manifestation du miséricordieux, la fontaine d'où s'écoule l'eau spirituelle. L'amour est la douce lumière céleste, le souffle éternel de l'Esprit Saint qui vivifie l'âme humaine. L'amour est la cause de la révélation de Dieu aux hommes, et selon la création divine, le lien vital inhérent à la réalité des choses. L'amour est la voie unique qui assure une félicité véritable dans ce monde et dans l'autre. L'amour est la lumière qui guide dans l'obscurité, le trait d'union vivant qui unit l'homme à Dieu et qui assure le progrès de toute âme éclairée. L'amour est la loi la plus grande qui gouverne ce cycle puissant et divin. Le pouvoir unique qui lie ensemble les divers éléments de ce monde matériel. La force magnétique suprême qui règle les mouvements des sphères de l'espace céleste. Par sa puissance infaillible et illimitée, l'amour révèle les mystères latents dans l'univers.